Meron kasi sir ano, yung nilalaro mo personally, yung wala na sa kahon, yung meron, legal mo siyang ano yun. Meron akong voltage 5 na nakakahon Panlaro na lang. panlaspagan. Oh. oo, oh, oh, oh, ko. Ma- marami rin, marami. Sino kalaban ng Sino beast fighter mo kunwari? Kung may voltage fighter. Wala akong alam na beast fighter. Nakita, napipicture ko lang sila eh. Oh. Kaya niya umupa ng tao, ikaw yung beast fighter. Sasaksakin ka lang. Kalabakan mo to robot ko. Sasaksakin ka talaga ni Montes 5 ha. Iba ka lang. Ah, napaglago na naman ako ni beast The Pod Network Entertainment. Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hello sa mga nanonood ngayon. Nakikita nila na Marami, video episode to, di ba? Oo. Yun. Salamat din sa food sponsor natin for today, ang Bulaluhan sa First. Puntahan nyo lang sila sa www.facebook.com slash Bulaluhan sa First. O oh, sa Caloocan yan. ang 1, 2, 3, Bulaluhan Suppers! Kailangan pag may mga i-introduce pala tayong mga brands na Oo nga, sa Dapat sabay-sabay tayo para mas malaki ang impact. Tulad nitong Aqua Suse. Ano, mali. Aqua Swiss. Mamaya natin Mamaya na lang yan. kung ano ang Pag- totoo. Aqua Swiss. Akasuso. Akasuso, Aqua Sise, Aqua Swiss. Welcome to the Cool Bars! Episode 8. 14. Exclusive. On Spotify. And syempre, may YouTube na din. Pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem. Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo? <laughs> Bakit ano? Huwag yun lang talungin. Ha? Huwag yun lang talungin. <laughs> Pero ba't yun nga ang penpen mo? Oo Hindi kasi dahil ano to, bukod sa dream guest natin, eh, dream ko rin lahat ng mga ina-unbox na sapatos nito. Ah, ah talagang pagka nakita ko na ano ko eh, sana meron din ako niyan. To ang idol ng lahat ng kolektor. Mm. Kanina nga, may nag-CR kami. Mm may yung naglilinis dun sa ano sa may CR. Mm. Sabi niya, "Sir, si Big Boy Cheng ang guest niyo." Oh, kilala. Sabi niya, "Oh, sabi ko nagko-collect ka rin. Wala pa pong pera sabi pero niya, tae pa lang po nakokolekta ko dito. <laughs> tae ng pusa. tae tae dito. Putang ina. Bibilin ba niya ito? Bibilin ba niya ito sa akin? At andito pa siya ngayon. Diyan diyan. Saka barang tissue. <laughs> ito, pakilala mo na. Ito, totoo, kahit sa labas. Hmm. Papasok, hmm. palabas kami, mga staff si Big Boy Chen po ba yung guest nyo? Sabi ko, mm, oh. Salamat naman sa kanila. Ang mm, mm, raming, raming ah, tagahanga nito. At ah, madalas eh, iniiwasan ko dito sa Toycon. Bakit? Bakit? Ha? Bakit? Bakit? Pag nandiyan na, palapit si Big Boy, naku, lalayo na ako. Kaka, babi- magkano to, bibilin ko na agad. Kasi baka nagpa-plus 2,000 lahat ng <laughs> mga vendor. Pag wala siya. Taga. Nang- nangy- nangyari ba yun? Tumataas. Hindi, introduce muna natin Ay, properly, oh, sorry. Oh, <laughs> Kaya kasama natin ngayon si Big, Big Boy, Boy Jay. Thank you mga kupals. Thank you. Thank you. Salamat. Nako, maka, hindi mo alam kung gaano kami tuwan-tuwa oh. na kasama ka namin ngayon. Pero yung nga, ang madalas kong makasa- makita si Big Boy sa mga toy con. Mm toy events, ganyan, un- mga unboxing, gano'n. Yeah. Yung mga, oh. mga kwento na pupunta si Big Boy, kukuha ng box, ng cards tapos magbubukas kasi kaibigan din namin yung mga Hobby Stadium oh, nagsishow din kami sila, dyan si Boss Stephen. Jun no sila Stephen yeah, no. Boss Stephen so no? yung mga kwento nila about oh, you oh. is something na umaabot sa amin galing daw talaga 1991 eh, pa lang nag-NBA na kami talaga oo oh, yung mga hoops pa lang yung mga fleer dati. So matagal na kayo magkakaibigan nila? Tagal na sila Boss June kaklasiko pa sa Grace. Mm. Nine, tagal na. 19 kopong-kopong pa. Ngayon, kaya niya na mangolekta ng retired PBA players <laughs> ba? Ganun ka, big Kung niyo si Alvin Patrimonio. <laughs> Bumili siya ng apartment, doon nakabahay lahat yung mga player. Pero ngayon, maraming cards sila. Bumibili ako ng mga cards nila. Si Simon Fernandez nga, naglabas ng cards eh. Oo, di ba? Alam mo yun. Nagsi- nagsi- Pati nags- jersey. nag-signing din yata sa Hobby Stadium Hobby si Stadium, ano oo. eh. Teka, bago tayo napapalayo, Totoo ba yung paratang niya sa iyo, Big Boy Cheng? Oo, ay, ako, Na ah, tumataas personal ba? lang to. ah, Tumata- Oo. Pero alam mo, dito. feeling ko minsan oo. May Minsan may mababait na seller, pero minsan talaga oo. Pero marunong din naman tayo tumawad ng konti. Oo, tumatawad ka pa talaga. Ah, minsan oo. Pero pag minsan, syempre, pagkaibigan, hindi ko na tinatawaran no, para kumita siya. May, ano ba ang ano? Kasi baka para maiwasan din natin masabi ang low bowler. Oo. Ano ba yung healthy na pwede mong itawad? Magkano yung pwedeng ibawas? Ako tinatansya ko syempre may alam tayo sa base price. Mm. Okay, mas mahal siya ng dalawang, tatlong libo. Tawaran ko siyang 1,000. Siyempre, mm-hmm. ayaw, mo, ayaw mo rin di siya kumita or... Oh. Yun, lalo na pagkaibigan, siyempre, walang tawaran na maski na tagain mo na ako, parang gano'n. Oh. Yung gano'n. <laughs> Bumabalik ba sa mm. iyo yung, yung ganyang klaseng pag-uugali na parang uh, nagiging ganun din sa iyo Alam mo, mga... boss, totoo yan eh. Katulad sa sapatos, di ba? Hindi ako tumatawad masyado. Tumatawad ako pero hindi ako nung pilitan na... Mm. Dikdikan. Oo, dikdikan, mga ganun. Sa'yo nila ibibigay yung mga magaganda. Ikaw Oo. mauna. Ikaw, ay, alam mo yung maging mabait sa'yo, relationship, pagkakaibigan. Mm. Kasi yung reseller ko ng sapatos, isa si Simon, laging parang barkada ko na eh. So, at, ano, alam mo na eh, sabi yung big boy, yan ang kinita ko dyan. Ha. Ah. Alam mo yung totoo, mm. yung ganon. Kaya may advantage din. Konting sacrifice lang, kumbaga, tuition fee lang. Mm. Yun yun. Good Parang- relationship ang Oo, establish, establish Habol ko yung ano, yung eh, mahabang relationship, maging suki. Ganon. Paano mo na, natatansya kung talagang dito magaling itong eh, seller na to, bad seller? Marami, boss. Marami tayong Marami tayong na alam mo 'yan, maraming uh, taga oportunista. Yes, so natatansya ko naman, Natatantya ko 'yung ugali sa tagal ko na namimili ng kung ano-ano. Alam ko sino 'yung mga pero konti lang naman 'yung mga hindi okay. Mm. Hindi, oh, konti lang. Oh. Nagamit ka na na parang nagpa-picture lang sa'yo tapos... Kala ko nagamit sa akin. <laughs> Madalas. De, nagpa-picture, oo, oh, ganun. Pero okay lang naman sa akin eh. Promote, promote. Pero ayaw ko lang, minsan, nagamit ako. Pero hindi sa laruan, sa NFT. Hmm. Nagamit ako, pero nang scam yung tao. Ah, yun, ingat kayo. Dahil hmm. grabe grabe yung ano, ma- madadamay ka kumbaga. Oh, oh, Buti na lang ako na control ko. Ah, nahabol nyo yung Oo, oh, oh, NFT, oh, yung mga dati yung pandemic. May NFT rin tayo, di ba? Oo. Oh. <laughs> Astig. Oh, pero ayun, uh, may perks din naman yun eh, kaya ano. Oo, oh, safe naman. Oh. Saan, kailan nag-start yung fascination mo sa pag-collect? Bali, uh, nung bata ko, tatay, nanay ko, lalo na tatay ko, lagi na ga abroad syempre, trabaho. Lagi may dalang robot sa akin. Oh. Poppy. Voltes 5. Oh. Diyan nagsimula lahat. Nasa iyo pa yung mga ganyan. Wala na. Wala na. Oh, tinapon na ng nanay ko lahat eh. Nako, mga nanay talaga yun. Diba? Yung ah. <laughs> isang araw nga, gusto kong pasisihin nanay ko. Alam mo, may mga laruan, tingnan mo, ganun. Then <laughs> tinapon niya isang buong kwarto, pinamigay niya lahat. Hindi na tinapon, pinamigay niya. Eh, nandun yung mga Black Star, oh, nandun yung mga yung Voltes 5, nandun lahat. Alam mo yung kalat-kalat talaga, pati mga strawberry shortcake, lahat Oo. nandun. Yun doon ako nag-start, mga siguro mga six years old ako. Sobrang hilig ko sa laruan. <laughs> ano yung poly pocket? sige. <laughs> sorry, sorry, sorry. Wala, wala, wala. Lumilipad na helicopter yun, di ba? Ah. Hindi, ito yung, ano yun, poly pocket, pam, Parang prutas to, di ba? Pag binuksan, ano? ano yan? yan, eh, yan, ang version, yan ang version ng Mighty Max ng Might, babae. Mighty ng babae. Ah, yung mga babae. yung mga maliliit na parang pag binuksan mo playset na maliliit yung figures. Ah, okay. Ah, parang may ganun. nakakita ko yun. May ganun, Akala ko nilalagay sa puke eh. <laughs> wala. Well, <laughs> wala namang hindi pwedeng ilagay sa Saan puke. Top 5 na Pwedeng ilagay sa puke. <laughs> Mag-iiba yan pagka tinawag na pok, ano, packet ni Polly. Dito ba papasok yung produkto na? Kasi ano yun eh, yung Hindi pa, mo hindi na ipasok yung aqua suso. Ah, aqua Ruiz eh. Oh, Tapos, mama, mama, yung mama. Polly Pocket, kadalasan na lumalabas yan nung ah, commercial sa Bayuman, pag nanonood ka ng ah, Bayuman Bayoman dati. no. Ah, Ganyan, oo, yung ginagalaw-galaw pa nila. Oo. Dati naalala nyo, tuwing alas 5, di ba? Tara, uwi na ako niyan. Ghost, ah, hindi, Ghostbuster, gabi yan eh. Pero dati, Care Bears, alas 5 yan. Di ba? Yung mga... Kasunod ng G.I. Jane, magka... Oo, di ba? Ang sakit nung pag yung hinatid ka ng school bus, tapos kalahati Late. na ng cartoons. Late, oh, kalahati, no. Ah, pucha, bad trip. Anong channel yan? Ah, may Nine? 9, May nine, 13, ano? ano. Wala pang 5 nun, pare. Saturday Pan Machine, 9. Oh, 9, 8 a.m. Sunday, Sabado, Oo. Hmm. Ana Barbera. Pati nga ano eh, kulit bulilit, pinat pinatulang ko eh. Oo. <laughs> Channel 13. Saan yung Uncle Bob? Uncle Bob ba yun? Yung Seven. namimigay- Seven. Oh, yung namimigay ng ah, laruan, di ba? Oo. Lucky 7 Alam mo pala si Uncle Bob, hmm. siyang ano, ang ah, Uh, ah, Nakaimbento na siya po. Hindi, siya ang... Uh, <laughs> hindi. Yaman na ni Uncle Bob. Eh. <laughs> Di ba, mo naman sa... Ibang Uncle Bob yun, iba? Ibang, oh, iba yung Uncle Bob sa Cavite. Bob siya. Pero yung si Uncle Bob, sa GMA 7, parang isa siya sa mga nag, uh, oh, ah, nag-conceptualize oh. ng GMA. Pound, Pounder, parang ganun. Galing nun. Tsaka yung kanta niya. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ang galing, di ba? Nakakaingit. Ingit-ingit ako nun. Nilalago ng mga bata, yung mga bagong laruan. Nakakaingit. Oo. Yung huli. Nagbubukas Oo, siya na, nagbubukas ng mga playset. Yun ang unang unboxing siguro. Oo, oh, si Uncle ah. Bob. Oo nga, no? Oo. Sa lahat ng mga laruan na tinapon ni Mama Moy pinamigay, ano yung una mong sinubukang bilhin nung kaya mo nang bumili ng laruan? Oo, kasi ah, yung nag, nagkapera na ako, ah, binabalik ko lahat. Ang mga binibili ko, He-Man. oh, yun ang inuna mo. Yung mga moto na luma, mga 1980s, G.I. Joe. Tapos ngayon, basta obsessed ako sa mga Voltes 5. Oo. Basta may Voltes 5 na mint, yung bibilihin ko yun ngayon. Oo. May nakita rin ako noon eh, sa Carousel Singapore. Pinaalam ko sa... Magkano ngayon? Ito, napakamura na nito ah. Nagdalawang isip ako, wala na sa ngayon. Ah, 1,800 Singapore dollars. May box pa. Oh. Ang kulang lang... Copy. Oo! Oo. Nasa box, tapos kulang kulang lang ng mga ilang missiles. Sayang. Tapos, mura, uh, yun. mura sabi Alam ko. mo yung mint condition ngayon, nasa mga 700,000 na isa. Diba? Oh, sabi niya, wow. eh, kasi nagdalawang isip ako eh. Dapat hindi ka magdadalawang isip din eh. Kaso, masyado din siyang, yun ang sa akin kasi, <clears throat> may, yung kumbaga parang, uh, yung, yung 80,000 for me, is a bit too much parang hindi ko kaya pang mag-let go ng ganun. Kahit nasabi mo, eh kasi wala akong balak ibente. Eh yayakapin ko lang yung mga ko na akong Voltes 5. Hindi ko ba sabihin, meron na akong Voltes 5 kasi pangarap mo yan eh. Siguro sa toy collector, as a Filipino toy collector, isa Great. sa mga gusto mo yan. Great. Voltes 5, Bioman, Bioman Shider, Pucha, G.I. Oh. Joe, oh. Transformers. Polypacket, para kay Jesse, isama na natin yung polypacket pa. uh, <laughs> ah, inclusive tayo dito. Tsaka yung pinapakain na uh, manika. Ay, oo. Tapos tumatay uh, rin ah, siya. Baby Alive, Day, yeah, Baby yeah. Alive. Ah, meron nun. Pero yung panahon ko, Cabbage Patch Kids. Oh. Ah, ah. Meron din ako nakakuha. Kapatidihin mo. Oo. Oh. So yan yung ano, yan yung parang gusto mo talagang hmm. makuha. So anong unang mo He-Man? He-Man, GI Joe, Transformer, yan ang binibili ko hangga't ngayon. Hanggang ngayon. Meron ka na ba Star Wars. si Rems Ma, ah, ay, hindi, si Muman ang may hima nung bata. Ah. May ano eh, may namigay sa amin na mayaman na Chinese <laughs> family. Tapos, <laughs> may nakita ko, may bibilin. <laughs> bibilin niya raw eh. Ano, ano yan? Noong kamakailan lang, bibilin niya raw, malaking halaga. Binenta ko na. Ano nakalagay sa ah, ilalim ng pa, Big boy China. So, ano, meron na siyang resort sa Alfonso. Kahit- eh, Sabihin mo ulit sa mama mo. hindi, pero He-Man. Sa, Germany kasi ako pinanganak sir eh. So, Stick. He-Man yung uso doon na oh. laruan noong time na yun. Oh. Nung bata, ako, wala akong He-Man, pero may kapitbahay ka na may He-Man. So, pag pupunta ka sa bahay nila, kasi bahay-bahay tayo noon eh. oh. eh, alam mo yun, kung yung paparada yung bike, oh. tapos may kilaruan ka o eh, oh. Nintendo, oh. makikita mo doon yung He-Man niya naka-display, oh. Pucha. Pero, ngayon, nag ng konti dahil sa retro, nag-reissue. Mm. Mm. Pero yung recent na panood ko, ang Holy Grail pala sa he yung Eternia. Oo, meron ako. Meron, meron kang Eternia. Oo, meron ako. Tangina. Oh, Eternia. Magkano mo siya nakuha? Big Bali na sa ano, mga 1M. <gasps> Pero graded, boss. Graded? Graded. So, nasa kahon siya? Uh, punta kayo sa bahay para so, ano. Okay, oh, kailangan ano, natin ano, pumunta. Alam mo yung... Oh. <laughs> anytime, anytime, boss. Oh. Yung Eternia, ano, baka hindi nakakaalam, yun na yung nandun na lahat ng mga yung mm, playsets. Dati na sa Hong Kong yun. Yun ang iniyak ako sa nanay ko na hindi niya binili sa akin. Oo. Nasa Watsons lang yun. Dati Watsons, dami laruan sa Oo. Hong Kong eh. Hindi drugstore yung Watsons. Lahat may laruan. Mm. Yun ang iniyak ko. Kasi tangkad ko pa dati yung kahon nun. Oo. Dahil siya yung biggest toy in the world dati. Mm. Hindi niya ako binili nun. So ngayon, Alam mo, nung nilabas yon $80 US Ganun. sa Kmart. Na, nandun kasi, na, napanood ko, nandun pa yung price tag sa box. Eh, magkano yun nun? 2,000, 1,800, 2,500, ganun. Pero ngayon, no, 1M. Hayop yun, hayop yun. Saan mo nabili yun? Nabili ko sa isang eBay seller Oo. Oh. na laging kaibigan ko rin. Mm, eh, syempre, kahit ako, magiging kaibigan kita, pag Kahit- nilimilaw ko na yung <laughs> Pero hindi, pero ngayon, katulad last, basta tuloy-tuloy yung transaction namin every month. Kasi siyempre, nauubos din tayo. Mm. So, ito, ito, boss, bibiliin ko sa itong next month. Parang ganun. Oh. Hype na collector. Meron ka bang budget? Sa... <laughs> oh, <laughs> limit? Nakakautang naman ako eh. <laughs> Kulang eh. Oo. Nangungutang rin ako, hindi ako nagbibiro ah. Oo. So, may toys. Pero kung meron ka sa isang buwan, mag, Oo. magkano ang inaalat mo para sa sarili mo? Hindi ko alam eh. ito na lang, ito na lang para hindi labasan ng figures. Mm sa isip mo, may halaga tong si Roger. Ilang eh, Roger? <laughs> Ang ina mo. <laughs> Ilang Roger Ginawa na mo budget? yung Roger? trafficking eh. Ah, <laughs> may budget Medyo talaga. different, oo. may sira lang ng May sira konti. lang yan. Pero nakakabuhat naman, nakakabuhat ng isang galon tubig, di ba? Oh, yun. Minimal, minimal. Mga dalawampung Roger, sir. Ah, hindi, hindi. Wala. Isang Roger. Isang Roger. Isang Roger. Isang Roger. I-value ka naman pala, Roger. Pero pag kuwari nakaka... Ako, eh, curious ako sa... Kasi collector din siya. Mm. And then also, fan ka ng 80s na mga Sobra. So, paano... 70s, 80s. Oh 70s. Oh nga, kasi kung Volt is 5 eh. May time na ba na in-unbox mo yung isang laruan na binili mo na box na may grade pero kailangan mo siya buksan dahil gusto mo siyang laruin. Yun, wala pa. Pero ang gandang, alam mo, patulad nung, ah, bib- meron akong binili na garbage pail kids. Mm. Mm. Na cards- graded. Ay, yung... Oh, so naka-grade yung box niya. Mm yung, parang gusto kong yung cards. akin yung box, buksan yung cards. oh, cards yun eh, di ba? oh yun yung pinakaunang series nila. Ano yung pumipigil Garbage Pail Kids. Ah, gagawin ko isang araw siguro. Hindi ko mm, konti na lang. Oo, oh, di ba parang <laughs> Oo, hirap? oo, konti May na bubble gum ba yun? Yung mga... Yat, ang may bubble gum, alam ko yung mga ibang basketball, baseball, pero ito hmm. yata, wala yata. Ah. Hmm. Walang bubble gum tong. May marami, marami ako yung may bubble gum. Yung mga Voltron, Donkey Kong, hmm. May yung mga Nintendo. pa yung bubble gum sa loob. Oh. nandun. Huwag mo kakainin yun, patay ka. <laughs> Tigas, gugunaw yun. Yung ano, Pero yung basketball cards din, di ba? Yung kay Michael Jordan ba yung may mga may mga bubble gum Oo, din. Kasi sa New York, may nabili ako mga Michael Jackson na cards. Yung ano, economy candy pangalan ng tindahan niya. Puntahan niyo yun pag nasa New York kayo. Nakilala ko yung may-ari. Pinakyo ko lahat ng mga cards niya. Mga Donkey Kong, Nintendo, Michael Jackson, Star Wars. So yung may mga gum sa loob lang. So mahirap talaga no magbukas. Yeah. Kahit na gusto mo. Dahan lang. So Kahit na sobrang bad breath, <laughs> kailangan ko ng gum talaga. <laughs> Titisi ko lang tong bad breath, bad breath ko. Bumibili ka pa ng mga loose na mga laruan. Loose, ah, hindi na masyado. For the sake na may malaro ka. Box na lang ako. Box, Box. to. Box ako tapos sa ah, yung graded. Graded na talaga yung... O, kasi pag nakikita mo naka-display, parang naisip mo, naku mga anak ko, pag namana nila to, oh. Alam mo yung tumataas naman talaga. Ah. Yun ang lagi na sa... Tsaka ang ganda tignan. Oo, Pag naka-display lahat, tas naka-box, tas graded. Oh, yun, Na, na, nagko-compute ka kung magkano na kaya to. Minsan nagko-compute din ako sa mga yan, minsan lang. <laughs> Pag ano, magkano na kaya to. Pero yun, parang pinaghirapan ko talaga lahat. So, nakakatuwa lang. Wow. Ito, katulad nung isang araw, nilabas ko lahat na robot ko sa sahig. Oo. Papa-acrylic ko. Parang wow. Ito na pala yung naipon ko. Sarap. Money well spent. Oh, yeah, okay. sa pinaghirapan ko ah. Hmm. Pinaghirapan oh, ko. Iba din. Ano yung latest ano na nabili mo? Latest na nabili ko is sa uh, Voltes 5 pa rin. Oh. Nakakuha ako ng dalawa. Ito yung luma. Oh, tapos nakabili ako yung alam mo yung mga lighter na robot dati, yung hmm. lighter yung hapon Oo. na nakakompletong set ako. Yung bakal. Oo, hmm. bakal. Mm. Yung, na, yung luma. Yung oh. ng butane talaga? Hindi, oh. hindi, hindi. Lighter yung <laughs> lang lighter na lang parang robot, laging ah. robot kasi nakinalakihan ko so binalik ko lang. Talaga nabuhay siya nung lighter. <laughs> <laughs> Hanggang ngayon ba may nagko-comment pa rin sa iyo na sana tinulong mo na lang sa mahihirap? Ah, minsan may ganun eh. Pero 'yun, ah tumutulong <laughs> naman tayo. Eh. oo oh, naman. Oo, tumutulong naman din tayo. So, marami ganun, may ganun, marami. Kasi sa iyo ko lang na-discover na yung may mga ganun pala talaga kamahal na sapatos eh. Ah, na ang daming ano yung talagang ingat na ingat ka magbukas eh. Mer- <laughs> Nag-donate siya ng ako sapatos. Kasi ako kunyari, uh, ah, invest ko sa ginto o ano, para sa future ng mga anak ko rin na masaya ako. Mm-hmm. Dahil yun ang hilig ko eh. Tapos at the same time, mapapakinabangan ng mga anak ko, apo nila. Oo. Yun yung, yun yung set mindset ko doon eh. Na, na, natatawa lang ako na kasi kun, kunyari nag ano si Sir Big Boy nang nag-donate ng sapatos doon sa orphanage. Orphanage, mm. 'di ba? O kaya doon sa taong grasa, ano, gutom siya hmm. pero maganda 'yung sapatos. <laughs> <laughs> ako <laughs> rare to. sa pagko-collect ah, gaano kahirap yung sapatos i-collect and i-maintain Oo. kumpara sa laruan. Kasi Ito na lang, ah, ah ano, ano, yung... kasi pag sa laruan, mm. 'di ba? Ano, dust free, Yeah. ganyan, ano, aircon ganun. Ang sapatos kasi nagwi-wither eh, nasisira. Ito lang masasabi ko sa mga nagko-collect ng sapatos sa Pilipinas, honestly, kailangan naka-aircon. 24 mm. hours. Kasi masisiraan kayo. Magagogo yan. Mm. Masisira yan. Didila yan. Ah, yun lang talaga. Tsaka kailangan dehumidifier. Kailangan talaga, napaka-importante na 24 hours na ka-aircon. Pati mga bag nyo masasalba nun. Mm. Kasi kung hindi, masisira na masisira. Na. So yun yung kailangan start yun, mo kung saan ilalagay. O bihira lang yung collector na nakakatago ng 20 years o 15 years na sapatos mm. na walang aircon na pagbukas mo walang sira o nakadisplay. Ganun. Sadly, mm. yung kailangan naka, gagastos ka sa aircon. Kaya pala yung lolo namin, hindi pa naaglas. Puta <laughs> <laughs> ka Aircon ah. siya. Mami. Ah. Humidifier. Ah. Sorry yung sapatos. Bro, sa yung sapatos, buo pa rin. Yung sapatos. <laughs> Paki-unbox nga si lolo. Puta. Kasi mahirap talaga siya eh, Yung yes, sa Matas, no? Oh, yun ang sinasabi ko na ngayon. Dati hindi pa eh. Mm. Pero yung talaga na aral ko eh. In 10 years na naka-aircon. Hindi walang nasisira. Anong temperature dapat? 16? 21. 21. Huwag naman 16, ah. pare. Punta, mm. tigas ng betlog mo na. <laughs> Ang lamig nun. <laughs> no? <laughs> Pero sa laruan, okay lang kahit hindi naka-aircon. Ah, yeah, wag lang maarawan. Mm. Lalo na pag plastic. Pag vinyl yan, katulad kay Quicks, walang araw naman. No sunlight, magdi-discolor, at saka magnaarawan, tatabingi. Eh, alam mo yun, sigurado yun. Maglalangis. Meron, meron kasi sir, ano, yung nilalaro mo personally, yung wala na sa kahon, yung Meron, legal mo siyang, ano yun. Meron akong Voltes 5 na nakakahon Panlaro na lang. panlaspagan. Mm. Na, oo, oo, ina-assemble ko. Ma marami rin, marami. Sino kalaban ng sino beast fighter mo kunwari? <laughs> Kung may Voltes fighter. Wala akong alam na beast fighter. Ah, nakita, ah, napipicture ko lang sila eh. Oh. Oh. Kaya niya umupa ng tao. Ikaw yung beast fighter. <laughs> Tsatsakin ka lang. Kalabakan mo to robot ko. Tsatsakin ka talaga ni Bolt 5 ha. Ah. <laughs> Iba ka lang. Ah! Napaglaro na naman ako ng hmm. <laughs> baseball. Dati yung bata ko, tuwing dumadaan si Bosenia, iyak na ako nun eh. Oo. Kasi, oh, nakakatakot. Yung hmm. Bosenia Beast Fighter. Hmm. Oo. Nakakatakot siya, di ba? Wala kang laruan nun eh. Oo, wala. Wala, wala, wala. Wala. Ako, ba? wala, wala. ako sa lahat ng pinapanood ko, yung naiiyak ako, yung pag si Ani nandun na sa Babylos kasi hindi na siya nakaskirt. <laughs> Ah, dahil. <laughs> Oo. Shider. Ako siya idol. Doon ako umiiyak eh, pag wala na siya dun sa, sa, sa, sa ground. Hindi na siya sumisipa, ganun. So malibog ka na nung bata pa. oh, <laughs> salamat kay Shai. Pero para- Ang awakening Pero high school kami talaga, si Annie, crush ng mga mm. high schooler yan. no? Oo. Kasi dati high school ka, makakita ka na ng panty nun, jackpot ka na, di ba? Oo. Pinagjakulan mo ba si Oh. Ani? <laughs> <laughs> Hindi naman. Hindi naman. Hindi para ako marunong magjakol nun. Eh. ako rin, hindi pa rin naman ako. Ano, mga ano tayo nun eh, mga grade 6 eh. Oo. Tsadya hmm. na ako nun. Ha? Oh, grade 2 pa lang, nilalabasan na ako. Tinuruan ako ng kaklase ko. Hindi ko makalimutan, retain yung tarantado eh. Oo. May team yun eh. Ayoko na sabihin pangalan, patayin na eh. Ah, okay. <laughs> Pero sabi niya, Big Boy, ano mo na yung titi mo, no? Ganun-ganunin mo lang, no? <laughs> sabi ko, tapos sabi niya, may mararamdaman ka. Basta ganun-ganunin mo lang lagi. Hanggang may maramdaman ka, ituloy mo. Minsan ginanong ko, may naramdaman ako, hindi ko tinuloy. Parang natakot ako, ano Oo. to? Pero huli, yung naglakas lobo ko, tinuloy ko, putan, sarap! <laughs> Ang ganda. Chinino! Pero wala pa lumalabas. Ah, oo. Oh, <laughs> oh, ano, pero after nun, sumasantan na. Alam mo yung santan? Yung pag ginanong santan, may... Oh. may ano, oh. Parang malagkit na. Eh, pero high school na. Matamis yun eh. <laughs> Paano mo alam? pero wala tumatalsik na. Alam mo, itong 2025, hindi naman kailangan magbago eh. Naku, magsasalita na si JB. Yan na. Aba, JB. Ito na. Sige. Ito, ah, bakit ka magbabago? Ah. Kung tama naman yung ginagawa mo ever since. Yeah. Oo. Naku, ang tapang Di ba? ah. Katulad nitong ah, <laughs> Kuchi Sinigaw yung Kuchi, sarili, Prickly Prada. Heat. Ha? Ba't ko ah! papaltan to? Ah, yan pala Kung yun. tama naman. At Hala. talagang mahusay. Mm-mm. Ha? Walang katulad. Ah. Hindi nangongopya. Ah, yan. Ah, oo. Ang prickly hit, bedtime, Powder. Sipin mo, ah. <laughs> Alam mo ko ba't gusto ko to? Bakit? Kasi hindi mo na kailangan magtutok ng electric fan pag natutulog, lalo na yung mga bata. Baka ano ba? mamaya pawisin, tapos hmm. sutukan mo ng... Kakirup, kakuriputan din eh. Ay, ano ka ba? Mas Ay, maganda ng ganito tama, kaysa Jimmy. magkaubo ang bata. Ibig sabihin, makakatipid ka pa sa kuryente pag gumamit ka niya ng ano, ang kuchi-kuchi? Oo. Oh. Paputol mo na yung kuryente mo. Oo. <laughs> oh, grabe ka naman. pwede ba, pwede ba magpalamig ng karne dyan? Pero once na ito sinubukan mo sa katawan mo, ito ha, ah, hindi ka na magbabago. Kasi nasa tama ka na eh. Oy. Kuchi-kuchi. Hindi ka na. Babalik pa. <laughs> Magbabago! <laughs> Magbabago! Ha? Okay na yun. yun Hindi ka na babalik pa sa maling gawain. Ah. ah. Totoo, di ba? Parang ang unang jakol mo ay yung ano pa, yung ganyan pa, yung... Puset. Puset pa. <laughs> di ah. tikol yun, yung gagano na may ulo. <laughs> Oo. Oo. Pinataw namin yun, eh, Buti na lang natutunan mo kagad kasi yung pangatlong try mo, hindi mo pa nagawa, yung kaklase mo na yung magkahaw. oh, bagay, mali kasi. Ako na nga! Ta, magandang medical term yan, yung sumasantan na. Sumasantan. sumasantan eh. Kasi na, natakot ako noon, sabi ko, ba't biglang lumagkit yung tubig? Kasi tubig lang yung... Ako ano, nagtaka ako, puta ba't wala lumalabas? Yung una. Oo. Nanghina ka lang, no? Parang tangay na, ang sarap, pero walang, hmm. ba't wala? di ba? Bakit nag-guilty lang ako? Pero yung sumanta na, ginaganong-ganong ko, uy, suma, meron ng konti. Alam mo yun. During ano to, class hours. <laughs> Putang tindi. Sige, mauna na kayo sa playground! <laughs> Nagsasantan na eh! <laughs> Anong pinaka-paborito mong ano, palabas? Himan talaga? Ah, Voltes 5 nung una. Gustong-gusto ko nung ano, Erika San. Si Daimos. Mazinger ba yun? Ah, ah. Daimos. Lagi nakakaawa. Mm. Didikit sa kanya yung ano. Oo. Tapos sa ah, yun, yung mga Star Wars, sobrang gustong-gusto ko. Yung... Anong pinakamagandang Star Wars para sa'yo? Ako, Return of the Jedi. No, Astig. Ah, da- dahil mm. kay uh, oh, Princess yung, Leia. Oo. Oh, oh. Slave of ja- Baba. Jabba, Jabba lahat. Astig yun. Pero pinakastig dun yung nag-join forces sila nung Ewoks. Oh, oh. Pero nakakaiyak, di ba? Di ba? May namamatay na Ewok. Yung huli astig, di ba? Pinaka gusto ko ding moment nun yung <clears throat> naglalabas ng mga video na nagtatagalog yung mga Ewok daw. <laughs> Meron ba? Putang. Ay, ito. Kunyari, Ewok eh. Ah, iwak, iwak, iwak. Oh, nandiyan na si ano, Star Wars. Ah, ano, Star Wars. Sila, nandiyan na yung mga ano, ah, sila Darth That, Vader. Mm. Susugod na. Andiyan na sila. <laughs> Tagalog, diba? Tagalog eh. Ang sarap mo si Batin. Paparating na yung mga kalaban. Ano daw? Ano daw, Roger? Ano daw? Andiyan na. <laughs> May eh. Pagka naglalakad ka dyan sa ano, na may mga nakasalubong Yes, ka, may mga nangihingi ba ng pera sa'yo? Ah, kunyari sa labas, kunyari, mga talaga nanghihingi. Nanghihingi naman yung mga ah, sa street. Mm. Pero kunyari sa labas, wala naman. Wala, wala naman. Never naman nangyari. Pa-picture, pa-picture, ganyan. Oo, masaya ako Pang, <laughs> sa, sa, sa lahat ng nakakasalubong mo, ano yung pinakamadalas na bumabate? Toy collector? sneakerhead Lahat ng tao. or or or ano, yung parang Si Santan. Uy! <laughs> yun, ang- yun ang pangalan ko sa inyo. <laughs> Ang daki na parang vlogger kasantan. <laughs> So lahat naman, lahat ng klaseng lahat ng klaseng tao. Lahat naman ng klase. aside from toys, mayroon ka na ba kuwari ito si Ani? Boy pa yan si ne- na- Nami Nomuraga yata ang pangalan, di ba? do you find time to also see the re, the actors who played the role the ano the roles kanyan Juarez? Ano? hindi yung yung background hmm. hindi pero yung yung move yung Shider talaga oh. inabangan natin yung time space warp lahat oh. pero yung si yung mga ganun pero yung Nakikita ko sila minsan sa YouTube. Oo. Kunyari, sino siyang, yung dati. Sa o, oh. event, ganun, Oo, pupunta ganun. mo rin ba? Ah, hindi, hindi ako pupunta sa Kasi event. meron eh. man nagpapapirma. Meron ngayon eh. Sa Si Boss Rider boses ni Astro Boy, di ba? Meron Oo, yung mga ganun. pupunta rito. Pinapadala ni Entoys eh. Yung sa Ultraman, Oo, yung... oh, uh, Mask Rider Black. Oo, Ngayon, ri- Mask Rider Black. Recently, Bioman, yung buong team. Ah, ganun? Hindi ko Oo. Minus kay Red. Alin? Red One? Minus Red One. Wala, wala ba si Red One noon? Oo, parang patay na yata eh. Shit. Ah, Hindi, si, kompleto. ang, Hindi, ba si Blue Tree yata yung wala na. Ako hindi ko pinapanood yung Kabayo Kid yung pinapanood yun. Dito Beck and Joey, astig yun. eh. Oo. White Leghorn. Yun, katulad no, kuwari mga memorabilias. Do you go as far as buying memorabilias? Sobra. Oh. Kung makabili lang ako ng mga poster nila Tito Beck and Joey o yung mga Costume. lumang memorabilia, lalo na pag Pinoy mm-hmm. uh, memorabilia. Gustong gusto ko. Nakabili akong calling card ni Jose Rizal eh. Oh? Ha? Oo, ah, Oy. Pakita ko sa inyo. Talaga? Ano, Dahil idol ko si Rizal eh. 0917 Pepe. Calling card ni Rizal nung sa, nasa Hong Kong pa siya, optometrist siya. Ooh. Ano kayo nang, anong year yun sa 18? Ano 18 something yun eh. Pero nasa bahay, naka-acrylic. Yung parang ginawa. Oh, plastic yun ah. Wow. Saan mo na ako ha? Sa isang collector din. No? Ilang digits na yung number noon? Tatlo? Oh, Hindi, ano, yung bili ko. Oh. Hindi, yung, yung number, telephone number. hindi ko number. alam, pero mamaya, send ko sa inyo. Sige, Tinawagan mo. Hindi, putang ina, pag may sumagot, patay ka. Kasi mahilig ako sa design nanay ko. History. History, sobrang hilig ko sa history. Kasi nanay ko, lagi akong history, tinuturuan oh. ako. Paano yan pag kunyari may mga, kasi sa World War II din, Oo. mga, meron ka ding mga relics ng World War Next II. time gusto ko pero ayoko yung kay Hitler, Maramalas hmm. malas yun eh. Pero gusto ko next time mga ba- mga bala mahirap eh. Hmm. Yari ka sa shipment, di mo mga helmet siguro. Yung mga alam mo yung mga ayoko ng mga baril, ayoko. plate ng... Yun ano. ang mga gusto ko, mga uniforme. Yan. Ay, oo. ganda ng World War Ako ano babalikan ko lang yung sa calling hmm. card ha. Paano paano ka naka bagsak dun sa nakabili ka ng calling card Bali, ni Jose Rizal. In-offer sa akin ng isang collector na good friend ko. Oh. Oo. Tapos ah, ang mara- marami na si ano, Tito Manuling. Mm-hmm. Yun ang Marato. dami. Oh, meron yun yung mga cane ni Rizal, oh. sombrero. Oh. Siyempre, Aldrich yun. Pare, Morato nga eh. Oo. Parang So meron siya yung mga gamit ni Rizal ang dami. Paano napap napapa ano legit check? Yun ang mahirap eh, hindi ko nga alam paano. Tatawagan yun namin. <laughs> Hello Rizal. Spirit, spiritista. <laughs> Hello, oh, ako Spirit Spiritista. sumagot. <laughs> Nag-Ouija board eh. Puta number sa Ouija board. Nagpasok ko talaga ng number Pero para sobra ako fascinated kay Rizal eh. Mm. Pupunta ako Fort Santiago, bahay niya dati. Bahay niya siguro thrice. Basta sobrang fascinated sa yung mga mm. lumang ano, yung history ng Pilipinas Alam tayo. Alam mo si Rizal, cartoonist din siya. Isa sa mga naggawa ng unang Talino cartoon nun, eh. Lahat yun, kaya yung, niya. <clears throat> yung uh, The Tortoise and the Hare. Meron siyang ginawa yung ma- ang matching at ang ano eh. Pero isa sa mga magandang Saka collector. Saka nakakatawa no, magbabarkada sila ni Luan Luna. Mm. Di ba? Sila sila mm. yung mga... Nagfe-fencing. Oo, mga... sila yung it na group oh. na putya kami yung kami yung mga writer, kami yung mga mm. gumagawa ng painting, kami yung mga astig, di ba? Dati? Oh. It, ito, as a, you are very well known amongst the collectors. Mm-hmm. Meron ka na bang nilapitan na collector na kinakantahan mo yung isang item niya? Dami. <clears throat> Parang may... Meron pa ako isang collector na nahirapan akong kunin, mga mm. ganun, marami. Ano yung, sino yung madalas na kinukulit mo na pag nakikita mo? Ayoko na "Pare, sabihin bet, yung pangalan, pero... <coughs> Pero mga iba bumibigay Oo. after years. Mm-hmm. Pero may isa akong collector na naranasan ko na talagang hindi ko bebenta yan eh. Oo. <laughs> Yung ganun. Anong Na- na- item yun, sir? Ha? Anong item yun? Ah, mga lumang ano, ah, kalaban ni Mazinger Z. Baka mahuli ako. Pero <laughs> pero meron siya. Oo. Yung mga laruan nun ha. Yung mga nakakalaban ni Mazinger, yung tatlo ulo. Oo. Bakal yun, ha? Ah. Hindi, plastic yun sa ah, kanya. Hmm. Dati kasi nagsimula, ang Voltes 5 plastic yung unang nilabas niya. Hmm. Bago nagbakal. Ah, meron ako nun. Jumbo. Sa kanya ko nabili yung Jumbo na Voltes 5. Tapos, yun na yung bakal na. Ang maganda rin sa pagkakolek, yung inaaral mo rin yung, naaaral mo yung history. Mm, oo, oo. Yung, kasi yung may mga dahilan pa rin pala sila dati ko pa, kaya gumagawa ng mga bakal na laruan. Yes, so, Tapos, Pero ang galing din ng mga Hapon, di ba? Parang galing sila sa gera, sabay, mm. Ang Kaila- cute ng mga gawa nila. Oo. <laughs> Yung arahas nila dati. Nung dati ah. Hindi ngayon. Parang na ano mo rin yun, Naaral mo din yun yung oh, oo. Para, kung bakit nila ginawang ganun yung mga laruan nila. Nag- para- naging kawaii. oo, parang ah, yung nga, da, nanggaling sa ganung nangyari dati, yung World War II. Hmm. Feeling ko lang ah, yun ang parang pagkakaalam ko, parang napanood ko yata na Image. kaya ganun yung ginagawa nila, mga cute stuff. Ayaw nila ng mga Oo. Oh. Anything that will remind of... Uh, Kaya robot, doon yun ang gera, yung robot, mm. pero hindi na yung mga tao, hindi na siguro. Nagliligtas na yung mga robot din. Parang mm. ganun na. Kaya, Saka masarap din yung kwentuhan sa with fellow collectors yung Yeah, kawari, ganito. Mm. Bibili ka ng laruan. Tapos din magiging kwento tungkol sa mga laruan, mga pinalakihan nyo, Ang saya kaya. paborito nyo. Oh, Usually, doon tatagal yung transaction eh. At saka nakakatawa yung friendship. Mm. Oo, ang saya eh, yung mga samahan. Dahil mo mga ano, Oo, di one- lang yun eh. Oo. Once na meron kang maging kaibigan na kolektor, Oo. there's a friend that you can call pag kailangan mo ng, bakit, paano ba ayusin to? Oo. Tsaka magiging totoo mong <laughs> kaibigan, barkada. Oo. Kachokara ah, mo. Oh, and then, alam mong nag, ang kwentuhan nyo ay hindi para magyabangan. Yes. Kumbaga pag may acquisition ako maganda, Ah. tas matutuwa ka para sa kanya, pucha, meron ka dyan. Oo, bakit? Oo. Ah, saya sa sa Star Wars naman, what is kasi naalala ko yung isang kolektor na naging kaibigan ko that will share me yung nakakuha siya ng script ng Star Wars. Astigo. And then sabi niya at that time of At ang sabi sa script ay, Para <laughs> nakuha siya ng script ng Star Wars. And then at the time of need na kailangan ng medical ah, ah, ano ng wife niya, i- i- nagamit niya yung yung Yes, script oo. and then pinag-awayan daw ng American UK is- uh, buyer and then he opted to give it to the UK kasi ilalagay sa museum. Oo. So parang ganun yung mga storya May behind. maraming ganun. Oo, ang ganda. daming ganun story. Oo, daming. na nagbenta ka na ba out of need Oo, kasi uh, lagi ako nangangailangan ng pera, magastos ako. Actually, totoo yun. <laughs> Tsaka dati, asa ako sa nanay ko. Pero nanay ko, talagang marunong din. Hmm. Hindi rin naman, hindi Sa bitaw ng bitaw. Oh. Oo, pero yung, ah yun, so bili, bilibenta rin ako. Oo. Anong, Kaya- anong laruan ang nakapagsalba na sa'yo? ah, laruan na na Actually, laruan ang nakapagsalba sa buhay ko. Talaga? Mm. Oo, kasi dati, alam mo na, wala na tayo. Uh, hindi naman ako nagtatrabaho sa Eurotex, mm. kaya uh, hindi rin naman ako nabibigyan. Oo. Pero alaga ako na nanay ko. Oo. <laughs> Hmm. So, Kahit kutsyon, hindi ka <laughs> binigyan. hindi, hindi, hindi. <laughs> Kutsyon, mas kinasa. pero, pero alaga, pero yun nga na, yun simula nag-toy shop ako na bankrupt sa Surgeon Isguera, Fresh Manila. Mm yung galit na galit na naman yun. Sabi, patay na naman. Ama, pakiabono na muna tong credit card. 1 million. Di ko makalimutan yun. Oo. Sabay after nun, binigyan pa rin niya ako ng chance after. Nagtayo yung Ronak. Mm. Sige, bigyan ka ng lugar dyan. Gawin mo yung gusto mo. Sabi ko, talaga? After ng lahat, ha? Ah. Mm. Yun, medyo umangat-angat na tayo. Mga ano ako nun, 39 eh, years old. Doon na ako kumita ng pera. Paano mo ginapang yung sa Ronak? <clears throat> paano mo inunti-unti. Ang nakabalik, oo. Ah, hindi talaga love for toys eh. Parang ako, pag nasa abroad ako, parang gusto ko sa Pinas yan. Gusto ko makita ng mga tao sa Pinas yan. Gusto ko lagi <clears throat> meron Pilipinas. Mm. <clears throat> gusto ko matutong Pilipino na pumila sa laruan, tayo-tayo. Pero wala na, nagawa na natin lahat. Tsaka mas malakas na tayo sa kanila. So yun yung vision ko, na magkaroon ng magandang culture dito. So itong lahat ng nangyayari ngayon, ay na-vision mo na to nung ito yung Masyado vision. kong advance nung una kaya na bankrupt ako. Pero katulad yung 20 years ago, vinyl toy, walang bumibili niyan. Oo. Konti lang kami, sila Julius lang, Jay Tarok, Jay Cuenca bumibili pa minsan. So 20 years ago 'yun ah. So ngayon tingnan mo, yeah, Quicks. Proud na proud ka, international. So ngayon nangyayari lahat, pati Toycon, laki na. So yun, yun yung kagandahan ngayon. Oo. So parang ikaw ang ano, uh, pa- ikaw ba ang matuturing na parang godfather? Hindi na? naman, hindi ako godfather. Maraming godfather, marami akong idol sa laruan tsaka sa sa sapatos. Hindi naman ako, pero isa ka rin sa tum- tumulong para mas ma ano yung kultura. Naka, sana nakatulong. Oh. Pero yung masaya, masaya. Sobrang saya ko ngayon sa nangyayari sa Pilipinas. Astig talaga tayo. Yung paggapang mo dun sa Ronak na an- ang daming ah, paano, paano mo kailan mo na, na, na realize na eto na eto, eto so na. punta na Ronak nagbukas na Secret Press kinuha ko yung tao ko tech ko sa DJ kami tatlo kami noon isang artist ako siya tapos isang babaeng sales lady so nagbukas ako ng tindahan na laruan pare malulugi nga ulit <laughs> sabi ko puta nagkamali na ako pero bumili ako maraming stocks patay na naman ako pare alam mo yung mga stocks ko boss cows cows mm Soroyama, 40,000. Ngayon, 3 million. Oh. Yun yung mga stock ko na hindi binibili. Kaya nga advance tayo masyado oh. eh. Ang dami ko noon. Biro mo dati 40 mil lang. Mm. Tapos ngayon mabebenta mo 2, 3 million. Naraw, 150,000. Ngayon, 13 million. Mm. Pero yung binili ni Julius Pablo, jackpot si Julius doon. Oh. So, yun, yun. Tapos, ah, uh, eto na yung ano, uh, honestly, sabihin, sabihin ko sa inyo, ah, uh, pumasok si Leonard Paras, yung artist, Christian Tamundong, Luis Lorenzana. Marami, mara hindi lang sila mm, ano, tapos Ben Cab, mm-hmm. Emong Borlong. Ayun. Bang, boom, yung gallery nabuhay na. Sabi ko, yes. First time ha, kumita ako ng pera sa buong buhay ko. At the same time, ang ganda pa ng nagagawa natin. Mm-hmm. Yun, yun, yun. Sinabi ko, ito na, ito na. Ayun. Anong age niyo? 39 years old ako noon. No. Galing. <clears throat> Ibang epekto ng laruan hmm. talaga eh. Dami ko natutunan doon. Paano mag-deal ng artwork, paano hmm. mag mag-curate lahat. Before ba hindi, wala kang alam sa... Accidental gallery ah. tayo dati laruan ako eh. Mm-hmm. Tapos yung mga artist, gusto yung mga laruan natin, mm-hmm. nagdadala ng painting. Eh nakakabenta ako. Wow! Astig ah. Parang, uy, kaya ko pala yon Display ng art, laruan. Tapos laging gallery na ako. Mm-hmm. Yun na yun. Paano mga natutunan mo dun sa pag... Uh, kasi parang wala kang... Wala, zero knowledge or yeah. minimal knowledge ka lang sa pag-curate ng art eh. paano mo na ano yung mga learnings mo Marami along the way? Marami akong pagkakamali. Katulad minsan, nape-presyo ako na mababa. Magbibigay ako ng discount sa kliyente. Artist, parang, uy, ba't mo naman binaba? Parang hindi ko alam eh. Kala ko, mabenta lang eh. Mm. Kailangan pala. Marami. Step by step. Mga years to perfect. Pero ngayon, siguro, 90% okay tayo na ano na natin paano mag ano ng ah, gallery. mo ng gallery, mag-handle ng artist. Importante rin yung ano niya, eh, reputation. sobra. Kailangan ng reputasyon sa lahat ha. Ah. Pero sa art world, sa toy world, kailangan ng magandang reputasyon para mag-show rin sa mga artist. Tsaka, mm. kailangan maging mabait ka rin. syempre may good relationship kayo ng mga mga tao. May nanira na sa'yo. Marami. Marami sa art world. <laughs> okay lang ba pag-usapan? Oo. Sige, sir. Okay lang sa art world para sa lahat. Maski na anong gawin mo <laughs> mabuti Oo, o mabait ka sa lahat, talaga meron maninira na maninira sa'yo na hindi totoo eh. Mm. Yun, marami talaga na magugulat ka rin ng putang ina. Ba't galit sa akin to? Mm. Para magugulat ka rin, nakatambay sila sa inyo, sa gallery ko ah. Grupo ah. Meron ako experience ganun, pinakamasakit na na-experience ko nung sa art ako. Ah, grupo, lagi saya. Hello, big boy. Pare, parang barkada mo. Mm pucha, mamaya may nag-post sa Facebook, isang reklamo. Lahat sila nandun. Sakit, di ba? Parang sa... Tapos, Nakakagago naman yun. Maraming ganun. No? So, yun yung mga masasakit na nangyari sa akin sa sa pagiging ano itong uh, naging gallery ako. Mm. Maraming ganun na magugulat ka nila na galit pala sila sa iyo. Galit sila sa itsura mo, galit sila sa forma mo, galit sila parang may mga artist kasi na mababait. Mm. Parang tayo, pare, mm. bili akong painting sa iyo pero may mga artist na ano ah, na kunyari, ano, bibili kang painting, putang ina ka, yak, ito pa yung bumili sa akin. Ganon. Mm, <laughs> cool. mga ganun. Marami, marami ako natutunan. Pero, konti lang na. <laughs> Parang mas marami mababait talaga. Anong meron ngayon sa Ronak when you go and visit Ronak? Ah, yun, gallery. Pero guys, yung sinabi ko, honesty, eh, yung experience ko lang ah. Mm. Hindi naman ako na, sana wag ako maka-offend, pero yung na-experience ko, Mm. Yung ganun yun. Totoo kasi yung ganyang experience eh. Kahit sa community rin namin sa sa comedy world, mm. may mga ganun ding klaseng Pare, ano. eh. Magugulat ka na lang. Ano, ano ko sa'yo? Sino ka? Parang mm. ganun. Ano, mabait ako sa'yo ah. Parang ganun. Minsan pero, within the circle pa eh. Yes. so, mm. pero halos lahat, alam mo, napapansin ko, nagmumula lahat yan sa inggit. Ah, yung, yung ba yung ano? ano, ano yun ano, 80% ng mga galit nagmumula sa inggit. Yun yung nakikita ko nabili talaga. niya yung, nabili mo yung mga gusto nila ganun na laruan. Ah, hindi ganun. Kunyari, umaasenso ka. Mm. hindi lang yun. Ah. Pa, maski na kunyari, oy, kasi ah. ganun. Oh, lalo na sa tayo mo, you make it seem so easy kahit na alam naman natin na ginapang mo yung... Hindi, marami nagsasabi, mayaman nanay mo. Ay, <laughs> yun nga. Ah, ano, anak mayaman. Hindot nga, Eurotex lagi ang ano ah, eh. Sorry ko na, magpapa, nagpapanting ako doon pero hindi ko pinapansin. Kunyari may comment, ah, yaman naman yan eh. Tangay na, hindi nila alam yung dugot Yung- pawis, Oo. yung luha, yung hirap na nananas ko sa buhay ko. Yun, yun. Na, na, na napaasenso ko yung mga tao ko rin. Ganun, ganun. Sa ngayon, wala na. Wala, ah. meron, o meron hindi pa Hindi mawawala sa buhay natin yun habang naka-link ang Euratex. Mawawala. Oh. Hindi, yung ganun, meron. Yung, yung mga, mga tao, syempre, na naninira, oh, meron pa rin? Meron pa rin. May, konting-konti, katiting. Pero sa buhay natin talaga, hindi mawawala yun siguro, lalo na pag exposed tayo, hmm. yung ganun. Oh. Ang hirap din kasing salain ng mga taong pumapasok sa'yo eh, kasi hindi mo rin alam kung ano yung natural na intention nila eh, di ba? Oh, pero boss, katulad kayo, kunyari, ah, sobrang asensyon cool pals, ang galing yung uh, para sa akin advice, kunyari, uh, maintain your circle. Kasi once na papasukan kayo na isang singaw, tapos kayo. Kayo-kayo mag-aaway. Kayo-kayo. Alam mo, isa lang. Isa lang pumasok. Kunyari, 20 years na kayo okay. Isang singaw lang. Tapos kayo. Ay, pangongo. Ah. Okay lang mo. Ano, ano. pala. Okay lang. Singaw. May singaw ka ba? Tangin mo, baka may singaw ka. Ah. May singaw siya sa labas. Pero yun yung experience ko sa buhay ko. Kailangan, eh. yun, sinasala mo yung taong ano na magiging uh, barkada mo. Ano. Oo, oh, totoo yan. Hindi, totoo nga. Matuto rin tayo dun. Hmm. Kasi ano din, na hindi rin natin alam talaga kung sino yung mga taong lalapit sa atin. eh. Hmm. Hmm. Alam mo kung kung maririnig ko yan uh, siguro ilang ilang years ago, mm. hindi ko paniniwalaan yung advice na yan eh. Mm. Pero ngayong parang medyo may laman na siya. Pa- mm. pag mandami mo lang na experience, makaka... Mm. Oo oh, nga, no? Tama pala eh. Pero cool ka lang, ano? Ah, oh. Pero yun, diretso pa rin. Lilipas din yung galit, lilipas mm. din yung away nyo. Basta gawin yung ginagawa nyo, okay yung tight kayo. Mm like a pussy. <laughs> Hindi, loko lang. <laughs> Only packet. Parang only ah. packet. Tight like a man's anus. <laughs> Pero yun, okay kayong lahat. Yun, ganun lang. Magkakaroon lang naman ng singaw dyan kapag nagkaroon na ng penetrator eh. Yeah! yeah! Teka lang, yung sapatos natin. Oh, Cool Pulse, X World Balance, X Secret Fresh ha. Oh, yes, go! Oh, go na yan eh. Nag-go na kayo eh. Diba? Oh, diba? Diba? Yes, sir. game Wala na kami ibang pagkakatiwalaan pa. Pero lalagay ko yung mukha ni Ryan. Idol ko talaga si Ryan. Lagi kita pinapanood sa YouTube talaga talaga. Sobra. Masaya yan, sir. Ah. Kahit 9 years or Grabe, alam mo, na ah. pinapanood ko, tinitingnan ko rin kung ilan years na sabi ko, grabe, ang tagal na. Ang mm-hmm. Tagal mo na nag... No? Tuwing biyernes lang naman. <laughs> Pero Anong galing mo, galing mo. Idol, idol, idol. Ito, Big Boy Check, anong ah, dala niyo sa Ah, regalo ko sa inyo, Goybot, gawa ni Kapitan. Yan nilabas sa Toy Con dati, sa bait sa bait store sa Opus. Puntahan niyo yung bait store, pare. Ang ganda sa Opus. Tapos ito yung mga Sancho Papa toy, yan. Yeah. So bigay ko sa inyo. Ako, Ayun, salamat. Nakita ko kasi may mga display kay nila, quicks nila, ano dito. Oo, no? ako, di-display namin to. Pero ito, eh, eh aaarborin ko na tong goybot kasi Oo, G- hindi, papadala pa ako. Ang dami nyo pala eh. Da- kala ko, oh, kala ko, lim- dami nyo, papadala pa ako marami. Sakto kasi GB ako eh, goybot. Oh. Yan. Padala ko bukas. Thank ako, you po. Marami, marami akong tanong nga ah, sa collector. Sige lang. Eh. Sige lang. Pwede ba magtatanong ko lang? Yes, boss. Ano yung pinagsisihan mo na hindi mo binili mm. na dapat binili mo? Dami. Uh-huh. Uh, pinagsisihan na hindi binili na dapat binili ko. Marami. Naka, nasa Nakano, Japan. Uh-huh. Yung Nakano, yung toy hub sa Japan, uh-huh. kailangan nyo puntahan yun. Yun yung parang Green Hills ng Japan. Meron, meron ako mga laruan doon na mga Milky na mga 1960s, 70s na pagpunta ko doon, wala na. Yung mga manika, yun ba yun? Oo, oh, yung, mga, Milky, yung gumaga, bubble head na Milky. So marami, mga robots, marami akong pinagsisihan talaga. Anong pinakamahal sa collection mo? Pinakamahal sa collection ko siguro uh, sa laruan. Mm-hmm. Yung ano ko, uh, <clears throat> yung ano, yung Ito US... Hindi, diba? yung USS ano ng GI Joe. Uy, oh, yung flag ship? Flag, Oo. USS flag, oo. Yung Gano'ng kahaba yan sa... six feet siya, di ba? Pag inassemble mo, mm. galing sa kahon. Pero ang laki ng box niya, na graded, <clears throat> yun yung pinakamahal. Ikaw ko ang nag-assemble, sir. Hindi, ano, graded siya, hindi ko mabubuksan. Oo, naka- Naka-acrylic enclosed siya. Pero dati yung bata ako, meron ako binili ko sa Ultra Noblia sa may taas ng Biramol. Mm. Na-assemble ko yun. Tapos ah, meron akong mahal din yung space shuttle na G.I. Joe. Oo. Pagpunta niyo yung bahay, boss, makikita niyo. pa lahat ng Oo, bahay. nandun lahat. Oo. Sa, Sa sapatos po. ba yun? Ah, sa bahay. Iba yung sa... Sa, sa, sa sapatos, Sa may sapatos po, pinagsisiyan na pinaka... Ah, marami. Ako, ah, yung ano ba, yung mga Yeezy na mga samples. Hmm. Marami ako na nagpasa ko, biglang hahabulin ko, wala na. Wala na. Ano pang hmm. naging epekto dun sa sapatos nung gulo ni ano ni Ako, wala ni Kanye eh, tsaka Patay, oh. baksak. Ah. Kumbaga, ah, as a sneaker ako, hindi ako hmm. titigil magsapatos pero medyo bumaksak yung culture hmm. nung nagkalat si Kanye. Tapos sa yung Nike parang hmm. nag-crackdown sa mga resellers. Ah, nag parang overproduction ba, ganun pa. Ah, medyo umano yung culture natin. Ako, Si Kanye malala yung effect dahil nawala si Kanye na eh. 'Di ba? Parang Hanggang ngayon, eh, oh, nagkakalat siya. Meron bang nagpo-forecast sa inyo? Like, well, oh, may lalabas na ganito, kunin mo na, maganda. Marami, ito. maraming early pair, saka maraming forecast. Mm. Marami na bumili ka niyan big. So, ito, pwede ba, pwede mm. ba hmm. humingi ng tip ngayon sa sapatos na yeah. kung collect, kung sneakerhead ka, uh-huh. may lalabas na ganito na dapat na, nasa lookout ka? Oh, pero unang-una, dapat bilhin nyo yung gusto nyo. Uh-huh. Yun yung payo ko kung ano mm. gusto nyo. Bilhin nyo. Tapa, pero katulad ngayon, na ah, ako, ah, uh maganda yung mga mga Jordan bumili ngayon dahil mura. Mm. Nagbaksak sila ng presyo. Marami ka mabibiling Jordan na sale ngayon. Eh. Mm. Kaya Jordan 1. Sa mga outlet. So ngayon, mamili ka na, mamili. Mm. <clears throat> Parang ganun. Kasi isang araw, within 5 years. Tataas din yun. Mala, oh, ah. Jordan 1 yun. Eh. May, <clears throat> may na-arbor kang sapatos ni Kobe nung pumunta siya rito. Wala, Wala. na eh. Astig yun. Sayang. Meron ngayon ha, ah, nasa ano na, Siguro abot ng mga 2 million dollars. Sotheby's ngayon, isang sapatos game use ni Kobe. Ni Kobe. Puntahan niyo yung Sotheby's, type niyo yung Kobe, makikita niyo din yung sapatos ngayon. An May, ah, nalaro niya? Oo, game worn. Ayos. Nakilala ka na ba sa international collector? Marami akong kakilala. Oo, sila, mga laging kaibigan, medyo nakilala natin sila Fat Joe. Mm-hmm. Yun, sila Perfect Pair, yung mga international collectors. Oo. Naalala Pat ko pa Joe, yung ano, ano, rapper? Rapper. Yung ano, lean back. Oo. Oh, Oo. Ah. Naalala ko ano may MTV Cribs noon na meron siyang ah, Jordan na dinilaan niya kasi dalawang pair Oo, eh, sumikat yun eh. Nagano yun, viral yung dinilaan, Oo, dinilaan yun, niya. Jordan. Hindi ni Jo ni ah, Kasi Pat dalawang pair lang yung meron eh, tapos siya lang yung isa. Joe. Ang galing, no? Totoo yan, meron siya mga ganun. Si ano, DJ... Di ba may... Khalid. Khalid. oh, <laughs> meron pa isa din pumupunta sa Hobby Stadium. Sino? Yung DJ Japan. Alvaro? Hindi, yung... <laughs> Inoki. Ah, ano? <laughs> Inoki. Ah, DJ ano? DJ... Inoki. DJ Steve Aoki. Aoki. Aoki. Oh. Tuloy Aoki. Oh. Mm. Yun, ano niya rin yan? Ma, ah, hindi ko kilala. Pero pumunta sa Ronak yun, pero wala ako, sayang. Mm. Ano bang ano trip niya? Ah, cards, cards. cards. Mahilig sa cards, mahilig sa laruan. Reband. Sapatos, feeling ko hindi siya mahilig. <laughs> Riban. Ang ganda ng book no? oh. Sila may-ari ng Benihana, pamilya nila, kaya mayaman sila talaga. Kapatid niya, ano eh, lumabas sa Fast and the Furious dati, yung international model. Yung two? Yung, yung two yata, oo. Oh. yung nag, ano, na, Oo. Mayaman pamilya ni Steve Aoki dahil yung Benihana franchise sa tatay niya yun. Mm. Tapos magaling din na collector ng cards. Ngayon naluloko siya sa mga, mga ano, yung mga Nirvana na, yung mga unang-unang yung una, yung recording. Mga ah, vinyls. O, yun ang huling nakapanood ko sa kanya eh. Hindi hmm. vinyl, yung recording mismo. Ah, ah, master yung copy. master copy, ah. yan mga binibili niya. Ganun trip nun. Pag Ibang sa- level. Ah, pag sa cards naman, pag yung pool mo wala, wala kang nakuha Sakit. maganda. Sakit, oh. Oo. Ano, ano nangyari sa mga cards na Pare, yun? ang mga cards ngayon, hindi na biro. Dati, hoops dati, 3,000, 5,000, hmm. ang mamahal. 700,000, 1 million isang kahon ngayon. Isang kahon? Tanawang, isang ganun. Isang isang ganun lang. Wala ka pa makukuha. Ano? Yung sakit. Oh. Ganun ang sugal ngayon. Paano? Tatlong Roger na yan ah. Hindi. <laughs> Oo. Idol sila. Kasi ano eh, parang nung huli kong nakikipag-usap dun sa Hobby Stadium, parang nakapool kaya, ewan ko kung tama, McGregor ba yung yung Wembenyama. Wembenyama. Ikaw ba yon? Oo. Na isa, marami naman yun, pero isa ako sa nakapool. Pati no? UFC yata, nagpupul ko Oo, oh, UFC. UFC. Eh. Sila, yun, uh, Khabib. Mm. Oo, yun, nakapool ako nun. Oo. Pucha, oh. Kasi parang tumama ka din sa loto. Wrestling oh. cards. Oo, oh, nagpupul din ako na wrestling cards. Yung mga bago na. Yung mga bago, pero mas trip ko yung mga luma. Yun ang susunod na kukulik ko. Mga WWF, mm-hmm. mga laruan. Next. Talaga? Pag nakakaipon pa. May lumalapit ba sa'yo? Brad, nakinig kita sa Cool Palace. Naghanap ko ng wrestling. Ito, may wrestling ako. Nako, baka may lumapit na. Oo, baka. yan. <laughs> Game ako. Basta yung main condition lahat. oh. Graded. Ka- Carded dapat. Uh, maski na hindi graded, basta mint. Well, si Joey De Leon marami niyan, wrestling na laruan. Talaga? Oh, Joey dami. De Oh. Stig. Hindi ko alam mahilig siya sa wrestling. Ha? Ah. Nung pinakita niya yung collection niya, parang dalawang, ay tatlong plastic tub eh. Ah, okay. Dami. Yung mga Hindi nakaano na. Uh, hindi na mint naka... Hindi na. Nilalaro niya talaga eh. Oo. Mm. Ako dati nilalaro ko wrestling, dinudugoan ko pa yung mukha. Oo. <laughs> diba? Tapos Parang papagay mo ganun. Kasi hindi siya nasisira eh. Limited yung articulation. Oh, no? yung oh, yung likod. May ring-ring ka pa eh, no? <laughs> Nakalagay sa Kasi <laughs> oh, superfly yung pinipinger eh. Tapos parang parang no, kasi Nakagano'n nakagano, nakagano kasi eh. Oo, oh. pag tumatalon, oo nga. Babe, ako, ano eh, bushwalkers yung ano ko eh. Yung meron ako na uh, wrestling. Panahon natin yun, sila Tag. Bushwalker, sila Jimmy Snuka, oh. Coco Beware, Steve Lombardi. Oh, yan. Yun, oh. Sana nga, nako. Sana makabisita kami sa iyo. Eh. Ah, anytime. Pwede na nga next week kung gusto niyo sabihin niyo lang sa akin. no? Da- dadala kami ng ano, dadala kami ng parang pampunas ang laway. Ah, hindi, pero yung bahay ko medyo masikip. Parang hoarder ako. eh. Parang masikip talaga, di ba? Alam mo yan. Oh. Eternia lang sulit na Oh, makikita mo ito yun niya. Makikita mo ito. Meron bang Ano paborito mong pagkain? Ano, Big Boy ah, Cheng? Ah, hindi ako makain kami. ng baboy dahil hindi ako cannibal eh. <laughs> Pero, <laughs> paborito ko chicken tsaka beef. Oh, Yan. Yan, saktong dadala kami. Kumakain ng pork. Oh, Hindi religion ha. Ah. Talagang tatay ko rin, hindi kumakain ng baboy. Mm. Kailan ka tinanggap sa pamilya mo ulit na? <laughs> baboy. Hindi, Napakatanga. Ah, dahil successful na. oh, la, dahil successful ka na, halika na anak. Ah, Sa nanay ko naman, minsan, hindi niya papa... Ah, hindi niya papakita pero minsan naman na, ano parang makikita mo naman na proud siya naman mm. sa mga nangyayari ngayon. So, yun, yun. Da kasi dati, mm. ang sama ng buhay ko talaga. Swear. Mm. Tapos laruan na nagligtas sa akin. Black mm, sheep. Eh, ikaw ang black sheep. Oh no, ma black pig. <laughs> <laughs> yun, yun ako raw yun. Ako. Ah, sigurado, 100% black sheep ako. Oh. Ano yun, GB? Di, pag yung, meron na bang, meron ka bang lugar sa bahay mo na yung mga items eh for sale? Ah, wala. Wala. Wala. Dati ganun. Pero nakaipon na, ah, hindi na. Hindi na. Talagang sa'yo na lang yes, talaga yun. Yes, so, ngayon ganun. Oo. Saya. Oo, oh, pucha. So, Sarap. binibenta po namin ngayon dito si Roger. <laughs> Ano si Roger? Pwede, <laughs> pwede siya umupo rito yung parang... Ano. Oo, oh, sa puwet, sa puwet. Sige nga, oh. kupa, yung mata mo sa... yung mata mo sa ano, sa pagtingin kung magkano Magkano kaya pwede? Eh, mag kami offer. Si ah. Roger, alam mo, itsura mo, Roger, mabait kang tao. Ah. Sa totoo lang, mabait ano ng mukha mo. Puta, pag hindi pa ba naman mabait yan, ginawa na natin. <laughs> Nakakatawa ka. pwede kang ano, gawing umpalumpa sa bahay. Oo, di ba? <laughs> Pero mintian na, tingnan nyo. Ayan. Ah, eto 2.5 million. <laughs> alam mo, Boy. alam mo na 2.5 million habang buhay na sa akin si Roger. Eh. Oo. Kumbaga, para siyang jester. Oo. Laban. Oo, laban. Habang Pero habang buhay, ha? Ah. Oo. Puta. Papalakpak ka lang. <laughs> Labas yung ngongo. Naiinis ako. Naiinis ako. Labas yung ngongo. Pero alam mo kagabi, parang ano, no offense, parang sarap maging mga kaibigan ng ngongo. Ano. Oo naman. Oo. Hindi lahat ah. Si Roger masarap, pero oh. ako yung... Galing tsumupa niyan. <laughs> Hanggang sa susunod na tawanan. Dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Uy, meron tayo dito nga pinopromote ngayon ang Aqua Suisse. oh, bango. Parfum. Ang bango nito. Uh, ay, kasama natin ngayon dito. Maraming maraming salamat, ah, oh, uh, Big Boy. Thank you, thank you mga bossing, mga idol lahat. Thank ano lang to, papasadaan lang namin kasi... Uh, hindi <laughs> kita. hindi, hindi ba kita? Clear din eh. Yung ano eh. Clear din eh. Hindi alam Pero eh. ba yung ano? Yan dyan ba yung... Ah, Nagawa sila sa mga vlogger. Yung oh, ginagawa. Pero, tama yung pronunciation namin, Aqua Swiss. Swiss. Aqua Swiss? Oo. Aqua Swiss. Aqua Swiss. Aqua Swiss. Ayan, i-follow nila sa, ano, sa, meron yan sa Facebook, meron din sa Instagram, tapos may TikTok din sila. Hindi, alam mo nakakatawa, kasi Swiss, di ba, ito yung Swiss, Swiss knife. Tapos din, meron yung uh, ah, Swiss, may ganito rin na bag eh. 'Yon, yung spelling na... Yung? Yung spelling ng uh, Aqua Swiss oh. eh A C Q U A S U I S S E. Hmm. Parfums. Haba no? Ah, Aqua Suso. Ito naman yung sa Okay, ano, ako madilim. Sa Instagram naman, Aqua Swiss Official, tapos sa TikTok, Aqua Swiss hmm. Parfum. Try ninyo. May try nyo, ha? PML ang... Hanggang ngayon, in-spray ko to bago tayo mag-recording. Oh, meron din silang oh, pabango sa sasakyan, no? Amuin mo to, Rems. Amuin, mo. Hindi, amoy Bukol yan, Gero eh, ba? Hindi, amoy yan. Bukol na Ayan ka na naman eh. Pinaamoy ko yung relo ko. <laughs> Gago talaga. By the way, ah, available. Yung relo mo, ang asim sis. <laughs> O, saan makakabili niyan, mo man. Available to sa SM Stores, Robinsons, Manila. Online, TikTok, Instagram at FB ang Aqua Swiss Perfumes. Ito pala, sabi nga ni GB kanina, maganda daw to dahil kung sakali, oh, for traveling, oh, hindi ka masisita sa airport. 30 ml lang eh. Ang laki, oh, kasi laki lang ng vape, oh. Ah, pwede bang hand carry mga ganito lang? Oo, oh, basta 100 ml. Pababa. Yan lang yung bitbit mo sa pala, airport. Big boy, Ah, yung, mga, salamat. yung mga toys available sa Secret Fresh Gallery. Yan. Ah, salamat dito ah. Gallery. Padala pa ako bukas. Kulang, dami Thank you, namin. thank Parang you. mga staff natin. Ayos. Ah, so, Yun. masaya. Magkikita-kita tayo sa Toycon. At Ay, um, okay ba yung kuha? Iba-vlog namin yung pagbisita Pare, namin sa bahay. Tayo, maski na saan yung vlog, maski na sa Ronak, Toycon, lahat sa bahay ko, welcome ang Oo, Cool Pals. kasi- thank you. Salamat, salamat. Thank you, Marami sir. naming ano rito, mga toy fans and oh. cartoon Tsaka yung fans. penetrator shoes, pare, abangan natin. Tuloy na yun. Oh, tuloy. Ilagan Oh, na, sir. papa-approve ko muna sa inyo. Ah. Sige po, sir. Kasi oh. mahilig ako sa sapatos. Sige, excited. Kakaroon ka na ng sarili mo, Cool Pals sa nga, sapatos. naku, mo. Oh. Sir Big Boy, tsaka ano, sana umabot sa anniversary namin sa May, sa, May sa May. 31. Hindi aabot. hindi December tayo. Ay, Ah, pwede, laga. pwede. okay. Pwede pa rin. Sakto, sakto. Six months tayo. Ganun. Yun. So, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Owen Hinampa, Shwery Tam, Apollo Ontivero, Apollo Enrico Paharit, Mio Lojero, Mark De Luna, Seji, Kyle Manalang, Mikey Lutero, RJ Javier, TJ Joy Dal, Paul De Los Santos, Michelle Ishaya, John Michael Servana, Marcon Lixay, Amoyan, Earl Bautista, Christian Kiabiabjo, Christian Mark Anthony Rubio, Kenneth Sundiam at Faye Rugel. So, umiinit ba ulo mo, Sir Big Boy? Sa taas o baba? <laughs> sa, sa, gaano ka, gaano ka bilis uminit yang sa baba? Itong baba maliit pero pag uminit, puta grabe. Dahil <laughs> uminit ulo sa ulo. syempre, minsan sa trabaho, sa stress. Minsan talaga. Yun yung kailangan ko i-control minsan. Oo. Kasi parang ang parang ang gentle mo eh. Ah, gentle. Jolly. Pero oh, um, oh, uminit naman ulo natin. Oh. Nagagalit naman tayo minsan. Oh. Pero Lalo, hindi naman madalas. Ah, pag ah, sobrang stress, ah, medyo. Pero hindi yung talagang galit na galit. Takot Oh. na siya. Oh. <laughs> Kilala niya ako eh. <laughs> Yon. From Mamita, shout out kay Mr. Kim Grueso na teacher ni Kobe sa Nazareth. From Binky Reyes, pabati po si Bral Corpus. Lagi po siya nakikinig from podcast niya from Minnesota. From Kenneth Aquino, pamura naman po sa Bicolanong tropa ko ni Paulo Despuig in Nigerian. Paulo Despuig. Paulo Despuig, I hope you are being beaten by the wildebeest. GB, <laughs> pamura po kay Chinese GB si Patrick Briones at si Maki Valdez oh, mula kay Herdin Bert. Oh, ah, po, kailangan kailangan po, guess dati Chinese, ako pa Chinese, ako <laughs> Patrick, kailangan. Pinapahawak mo tayo. Nandito na tayo sa Century Park. <laughs> Mga yeah. Chinese dito. Boss natin Chinese. From Bien Liwanagan, pamura kay Iqbal Ryan Rems para sa bayaw kong si Russell Caroro. Russell Caroro, saan ka pupunta? Mamamakla sa plaza. <laughs> oh! Uy. Hello, Cool Pals. Mamura kay Ryan Rems, Il Iqbal, Ilocanong Bakal, Maria, ah. na masungit kami ng asawa ko na si Rowella Garcia. Ruela Garcia, Papanam, agsapol ti botok kaldeng o yan, from Marco Aricayos, pamura kay Dean Joy Hinlayagan. Pwede putang na niyo po. Pakimura in bakal Accent ni Ryan Rems yung dalawa naming kaibigan na si Jovet Balili at Andrew Dacumos. Jovet and Andrew mula kay Stephanie and Ivan. Jovet and Andrew, ano pang iniintay nyo? Di magbalik tarang kayo. <laughs> from Zeus Lee, Zeus Lee. Pamura naman po mga tropa ko na cute na si Romer Familial at Richard Aquino, mga putang na niya po. At pabati po kay Sir Rems in Bacal Way, ang girlfriend ko si Daphne Jewel Bais. Daphne Jewel Bais. Hindi naman ikaw gusto niyan eh. <laughs> Ayun. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Salamat. bossing. Thank you, thank you, thank you. Salamat. And for stand-up Meron pa? comedy shows, pala, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.